بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد داهمين درس هذا كتاب شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف امام ترمذي رحمه الله واسكنه فسيح جناته شسو دومين حديث امام ترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة الحبرة حديث در صحيح بخاري ومسلمة حديث صحيح انس بن مالک رضی الله عنه میگوید که محبوب ترین لباس نزد رسول الله صلی الله علیه و حبری بوده لباسی هست از پنبه لباس کتونی محبره بوده تحبیر معنای تزیینه لباسی که مزین بوده حالا با چی مزین بوده با راه راه بودنش حالا با اون راه راهی سبز یا قرمزی که معمولا یمنی ها این کارو میکردن لباس پارچه ها را وقتی که نساجی میکردن مثل جاجیمی که تو ایران ساخته میشه راه راه میدوختن و میبافتنش که برمیگرده این تزیین و زیبایی به رنگش این نوع حبره از لباس که ابن قیم هم در زادم میگه که قشنگترین و محبوبترین لباسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از این نوع لباس دوست داشتن از این پارچه یمنی از حبره لباسی بوده که سفیدی برش غالب بوده و سفید بوده چنانچه در احادیث قبلی داشتیم هرچند که گاهی رسول الله علیه و سلام از این پارچه حبره سفیدی با سیاهی یا سفیدی با قرمزی یا سفیدی با سبزی می پوشیده 63 مين حدیث امام ترمذی رحمه الله میگیاد حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفیان، أراها حبره حدیث اصلش هم بازم در بخاری و مسلمه نوع اون حبره رو داره بهمون میگه که درش سرخی بوده گفتیم سرخی خالص هم نیست بلکه قاطی با سفیدی یا سیاهی اون سرخی و قرمزی خالص نیست اینجا حدیث حدیث ابو جحیفه هست که فرزندش عون داره ازش نقل میکنه که میگه یاد رسول الله رسول الله علیه و دیدم در جامعه لباسی حلی حمراء قرمز رنگ قرمز رنگ چون قرمزی درش غالب بوده نه قرمز خالص بوده هر لباسی که دو قطعه باشه از ازار و قمیص و ردایی که یا جامعه که روش انداخته میشه بهش گفته میشه حله ازار لنگ با یک جامعه که بر دوش انداخته میشه به خاطر همین بعض از علما هم گفتن در شرح همین حدیث که حله عبارت از بردان یمانیان لباس بردی بوده یمنی مخطط به خطوط حمرا مع سواد قرمزی با سیاهی بود را بعضی هم گفتن قرمزی با سفیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون لباس و جامع قشنگتر دیده می شده کانی انظر الى بریق ساقه انگار که لمعان و درخشانی یا درخشش ساق پای رسول الله رسول صلی الله علیه و سلم بینم یعنی ساق پای رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه لباسش بلند بود یا کوتاه کوتاه انگار که الان من دارم بهتون میگم اون ازاری که پوشیده بوده خب ساقش هم دیده میشد دیگه انگار الان برق ساق پای چون رسول هم کم بود یا پرمو کم بود برق پای رسول الله صلی الله و انگار که جلو چشم الان دارم میبینم چون پای رسول الله صلی الله ساق پاش بیرون بود خصوصا از نصف پایین لباس رسول الله صلی الله علیه و تا کجا بود تا نصف ساقش لباسش تا نصف ساقش بود و هم اینجا نوع لباس رو داره میگه جامع از فعل اونجا قول رسول الله علیه و داشتیم که لباس مؤمن تا کجاست تا نصف ساق اینجا عمل خود رسول الله علیه و سلام تا کجا بوده لباسش تا نصف و نوع لباسش هم لباس پارچه از پنبه که تو یمن ساخته میشده که عبارت بوده از دو تا قطعه سفیان هم که تو این روایت هست قال سفیان اوراه حبره سفیان سوری هست که میگوید که اینجا این حبره اون جامعه بوده که رسول الله علیه و سلم پوشیده که گفتیم لباسی هست پارچه‌ای هست راه راه که خالص نیست اون چیزی که هم علما هم گفتن و ابن قیم هم در کتاب زاد معاد بهش اشاره میکنه میگه ابن قیم و غلط من ظن انها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غير بعضی اشتباه کردن گفتن که قرمز خالص بوده که رنگ دیگه قاطیش نبوده ولی صحیح اینه که اون لباس حبره بوده از اون پارچه راه راهی یمنی که قرمز با رنگ دیگر قاطی بوده 64 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله ميقويات حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه الحديث قبلان داشتیم یادتون هست نديدم كسي در جامعه قرمز رنگ قشنگتر باشه از رسول الله علیه و السلام یعنی خیلی قشنگ بود اون جامعه قرمزش و موهای سر جمعش نزدیک بود تا شونهاش این جامعه قرمز هم که قبلا مفصل پیرامونش شهر دادیم حدیث قبلی هم در کنارش که تأکیدی هست بر راه راه بودنش و خالص نبودنش شست و پنجمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن ایاد عن أبيه عن أبي رمثه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران وعليه بردان اخضران ابو رمته بازم حدیثش قبلا داشتیم که با فرزندش اومده بود نزد رسول الله عليه الصلاه و دیدم رسول الله عليه الصلاه و جامعه پوشیده سبز رنگ قسمت از حدیث صحیحه که رسول الله علیه الصلاه و السلام جامعه پوشیده سبز رنگ ولی خب گفتیم سبز خالص نبوده چون برده برد لباس راه راهه و علیه بردان اخضران برد لباسی که راه راهه 66 من حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة البتين جوني نسبة تاسيح دورك خواهم قف عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته هذه السلانية ففي الحديث قصة طويلة حديث طولانی بلخواه یک قسمتي ازش داره اینجا یاد میکنه حدیثم ضعیفه اولا اشتباه در اسناد صحيحين كي که اینجا علیبه نیست بلکه صفیه هست عن جدتيه دحیبه و صفیه بنتی علیه صحیحش اینه چنانچه در سنن ترمیزی اومده این قسمت اولش قسمت دومش توی این اسناد عبدالله بن حسان عنبری هست عبدالله بن حسان العنبري ضعیفه مقبول متابعه هم نداره یعنی حالا معنای حدیث را هم خواهیم گفت قیله بنت مخرمه میگوید رسول الله را علیه و سلام دیدم و علیه اسمال اسمال جمع سمل هست مثل اسباب جمع سبب لباس کهنه اسمال لباس کهنه هست ملیتین دو تا لباس جامعه هست که مصنای ملیه هست ملیه تصغیر ملائه هست ملائه لباسی که دوخته نشده لباسی که دوخته نشده مثل لونگ همون ازار و جامعه که بر دوش انداخته میشه یک نواخته کانتا به زعفران یعنی اینها رنگش رنگش زعفرانی بود همون پرتقالی همون نارنجی و قد نفضته یعنی اون کهنگی سبب شده که رنگ پریده بشه رنگش بپره رنگ اون زعفران رنگ اون نارنجی ازش بره رنگ دیگه بشه کم رنگ بشه کرم بشه الی آخر کهنه شده چون رنگش عوض شده رنگش از دست داده رسول الله صلی الله علیه و اون لباس را پوشیده و اثری از اون زعفران دیگه توش بوده. این حدیث حالا هرچند که گفتیم ضعیفه دلالت بر این میده که اگر چه لباس نارنجی بوده ولی اگر رنگش عوض بشه مشکلی نیست مثلا لباسی هست شخص خریده دلش هم نمیاد که بفروشه یا دور بندازه میتونه حالا با ماده ای یا با هر چیزی دیگری رنگش رو عوض بکنه بعد بپوشه اصل دلش لباس حلاله اون چیزی که در لباس در اینجا حرام شده رنگ نارنجی است. اگر این رنگ از بین رفت مشکلی نیست حرمتش به ذاتش نیست ذات اون لباسه نیست ذات اون پارچه نیست پارچه وقتی حرام میشه که رنگ نارنجی به خودش بگیره اینجا به اعتبار رنگشه جایی نه به اعتبار ذات خودشه پارچه از از حریره پارچه حریر بر مرد حرامه الا اینکه تو تیکه تیکش بکنی چه رنگوشش بکنی توی آسین های لباست یا یقه لباست تو به کار ببری اشکال نداره ولی که اون که حریر خالص بپوشی حرام بر تو 67 مين حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا بشر بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم حديث صحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليكم بالبياض من الثياب عليكم توسيها استأكيدا تأكيدا لباس جامعه چه رنگی بپوشید اول هناك زندان بپوشن لیلبس احیاءکم هناك زندان بپوشن وكفنوا فيها موتاكم دوما أي كسي از شما مرد مردگان را باش کفن بکنید با لباس سفید مردگان خودتون با کفنی سفید کفن بکنید فانها من خیری ثيابكم فانها فانها ای ثياب ثياب چرا شد انها چرا مؤنث شد چون جمع جمع چیه ثوب فانها ای ثياب من خیری ثيابكم از بهترین لباس های شما هستند چون معمولا برای میت مثلا سه تا از این کفن استفاده میشه از این پارچه و خود انسان وقتی که میپوشه هم از دو تیکه به بالا خب بیشتره و همین علیکم بالبیاض من الثياب جنب کار برده شده لباسی که میپوشید از سفید باشه چرا سفید انتخاب شده به خاطر پاکیش به خاطر اینکه چرک اگر داشته باشه یا کثیفی توش مشخص میشه و ال آخر از از محاسنی که لباس سفید داره هرچند که اینجا خیریت را عام میگه هم من خیر ثيابكم از بهترین لباس های شما در حدیث بعدی هم خواهد اومد فانها اطهر و اطیب هم پاکتره تمیزتره و حالا یه قسمتش تمیزیه که درش مشخص میشه وقتی کسی بشه مشخص میشه که کجا باید شسته بشه پاک بشه از یه طرفی هم قشنگیش اینم در کنارش هست به خاطر بحث خصوصا اینکه توصیه رسول الله علیه و سلم برش یعنی برای ما مردا نه برای زنان برای ما مردا بهترین لباس شما مردان خطابش هم به مرداست بهترین لباس شما این لباس سفید رنگه هرچند که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشترین لباسی که میپوشید سفید هم بوده چنانچه حدیث ابو ذر داریم در صحیحین که میگه اتیت النبی صلی الله علیه و علیه ثوب ابیض من نزل رسول الله علیه و سلم لباس سفید پوشیده بود نه اینکه لباس رنگ دیگه نمیپوشید میپوشید که توصیه رسول الله علیه و سلم به لباس سفیده 68 مين حديث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياضة فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم قبلا قلت إن حديث قادمات حديث سمر بن جندب رضي الله عنه يمكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن البسوا البياضة يعني لباس جامعي كمي بوشيد سفيد واشه چرا سفید بپوشیم اونجا اومده بود که چون بهترین لباس شماست خیر و ثیابکم بهترین لباسه رسول الله صلی الله علیه و این رنگ را انتخاب کرده برای مرد بهترین رنگ برای مرد سفیده این همون تأکیده مثل حدیث قبلی که داشتیم علیکم بالبیاض من الثياب. همونطور که اونجا رسول الله علیه و سلام تأکید داشتن بر پوشیدن سفید با فرمودش علیکم اینجا هم رسول الله علیه و سلام امر میکنه البسو البیاض بپوشید اون لباس سفید رنگ را فإنها أطهر و چون لباس سفید هم الا قسمت اول تهارت رو داره پاکی رو داره پاکی توش هست خیریتش تو پاکیشه چون پاکی توش مشخص میشه اگه کثیفش مشخص میشه تو راحت میتونی بشوری اون محل کثیفیش رو پیدا بکنی پاکی و ناپاکیش مشخص میشه خصوصا نجاست اگر ادراری یه چیزی اگر روش بپره تو مشخص میشه که اینجا کثیف شده تو میتونی خودتو لباستو پاک نگهداری از نجاست و ناپاکی از یه طرفش تهارتشه و از یه طرفش و اطیب خوشیشه و بوی خوششه لباس وقتی که عرق میکنه زردی لباس مثلا زیر بغل تو عرق کردی لباس زرد میشه اصلا رنگش عوض میشه یا مثلا تو عرق کردی اون آثار عرقت که شوره اون نمک که از جسم ترشح شده از اون عرق و خوش شده روی لباست مشخص میشه آه این لباست کثیفه این لباست چرکیه به خاطر همین اینجا رسول الله علیه و سلم توصیه میکنه میگه البسوا البیاض بپوشید چون هم پاک و هم خوش هم پاک هم خوش هم طاهر تهارت داره اطهر و اطیب تو میتونی تشخیص بدی که الان این لباس اگر بوش به دماغت نمیخوره دماغت پر شده از بوی کثیفیش از رنگش مشخصه که این لباس گندیده است اطیب اگر بوش به مشابت نمیخوره دیگه با چشم باید ببینی که این لباست کثیفه 69 نهمین حدیث إمام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا أحمد بن منيع قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود حديث صحيح حديث ام عائشه رضي الله عنها اصلش هم در صحیح مسلمه هرچند که در صحیح مسلم با این لفظ اومده مرط مرحل خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غدات ذات غدات منظور صبحگاهه صبح زود روزی اومد صبح زود رسول الله علیه و سلم و علیه مرطن که در صحیح مسلم اومده مرط مرحل نووی در شرحش میگه مرحل ثوابش اینه چون بعضی روایت ها اومده بعضی ها گفتن مرجل مرحل یعنی علیه صورت رحال الابل یعنی تصویری از شتران و اینا توش هست بخاطر همین میگه که اشکال نداره مادامی که زوات الارواح نباشه یعنی چهره اون حیوان مشخص نباشه و اینا تصویر انسان آدمی زاد نباشه مشکلی نیست ولی خطابی میگه خیر خطابی میگه که این مرد یا همون پارچه مرد مرحل منظور از مرحل راه راه بودنشه مثل همون بردی که قبلا داشتیم که از نوع یمنیش رسول الله علیه السلام میپوشید خطاب اینو ترجیح میده رسول الله علیه الصلاه و السلام خب گاهی اومدن و لباس راه راهی پوشیدن از موی حیوان شعر اسود که سیاه رنگه سیاه رنگ بوده چون قبلا اون بافتنی ها گاهی با موی شطور بوده موی گوسفند بوده و گاهی هم از پنبه و غیر ولی خب از پشم حیوانات بیشتر لباس میدوختن و قدیما چون دسترسیش و اینا راحت تر بوده ولی خب اینجا من چیزی ندیدم که حالا این شهر اسود یعنی موی سیاه با رنگ دیگر قاطی بشه و گفته شده که معمولا این مرد مرد که نوع پارچه هست غلیز و اینجا هم اومده که سیاهه معمولا هم به عنوان ازار و لنگ استفاده می شده معمولا برای ازار و لنگ و اون جامعه که معمولا رسول الله قمیسی که می پوشیدن معمولا سفید می پوشیدن هفتادومین حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن الشعبي عن عروه ابن المغيره ابن شعبه عن ابيه مغيره بن شعبه يعني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه ضيقه الكمين مغيره بن شعبه رضي الله عنه میگوید حديث صحيح حديث صحيح مسلمه میگوید كرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس لباسی دناز قمیس از نوع رومیش میپوشیدن قبلا خصوصا لیلاف قریش میرفتن حتی شتای و الصیف گاهی میرفتن به یمن از اونجا پارچه میوردن و لباس و آزوقه و گاهی هم میرفتن به شام و دمشق از پیش رومی ها میوردن و رسول الله هم علیه الصلاه و السلام میپوشید حتی از اون لباس رومی ها از اون پارچه که رومی ها می بافتن و از اونجا می میومد و این جبه و این نوع لباس خاص از خمیس که رسول الله علیه الصلاه و السلام میپوشید آسینش تنگ بود آسینی داشت این جبه ضیقت الکمین کم آسینه که آدم دستش رو توش میبره ضیقه یعنی تنگ اینها انواع لباسی هست که رسول الله علیه و سلم پوشیده چه از اون یمنیش چه از اون رومیش و رنگ های مختلفش چه از قرمز چه از سیاه و چه از سبز که بعضی هاشون قاطی بوده با رنگ دیگر از سیاه یا سفیدی اینها لباسی هست که اصل درش حلال برای مرد مادامی که درش شهرت نباشه مادامی که اسبال نباشه مادامی که از حریر نباشه برای مرد مادامی که از باب خیالا و کبر نباشه و نازک و تنگ نباشه خصوصا به نسبت شرمگاه و خصوصا برای نماز خوندن و الی آخر اینها کل اون مطالبی است که در این باب اینجا امام ترمذی از شمایل رسول الله صلی الله علیه و در نوع لباس و رنگ و لباس و اینا میاره خصوصا در اون چیزهایی که الله جل و علا برای خلقش به عنوان زینت قرار داده و اسرا حلال قرار داده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و من الرزق هیچ کسی جز الله نمیتونه حرام بکنه کسی نمیتونه اون چیزی که الله حلال کرده بر خلقش بیاد حرام بکنه اصل حلال اون چیزی که الله جل و علا برای خلقش قرار داده در اون لباس و که بپوشن سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده و صلی محمد و محمد